บุ๊กทูเก้าสิบแปดเดวดสิติโอสเดดสติโอสันธานซ้อนสันธานด в о й н สว в ส з н и ิ и ว в о й н วร в น з н и и การเดินทางสนุกก็จริง แต่เหนื่อยเกินไป Патувањето на вистина беше убаво, но премногу напорно. Патувањето на вистина беше убаво, но премногу напорно. ма кон нен кен пај. Возот на вистина беше точен, ама препол. Возот на вистина беше точен, ама препол. โรงแรมอยู่สบายก็จริง แต่แพงเกินไป Хотелот навистина беше удобен, ама премногу скап. Хотелот навистина беше удобен, ама премногу скап. рот рот ме, мај фај. Тој ке го земе или автобусот или возот. Тој ке го земе или автобусот или возот. เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้า Той ќе дојде или вечерва или утре изутрина. Тој ќе дојде или вечерва или утре изутрина. เขาพักอยู่กับเรา หรือไม่ก็พักที่โรงแรม Той ќе живее или кај нас или во хотел. Тој ќе живее или кај нас или во хотел. เธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ Та зборува како шпански, исто така и англиски. Та зборува како шпански, исто така и англиски. Тя кај ју танг нај Мадрид ла нај Лондон. Та живееше како во Мадрид, исто така и во Лондон. Та живееше како во Мадрид, isto така и во Лондон. เธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษ Да, како што ја знае Шпанија, исто така ја знае и Англија. Та, како што ја знае Шпанија, исто така ја знае и Англија. เขาไม่ได้โง่เท่านั้น แต่ยังขี้เกียจอีกด้วย Той не само што е глуп, туку исто така е и мрзелив. Тој не само што е глуп, туку исто така е и мрзелив. не и мрзелив. Та не само што е убава, туку исто така е и интелигентна. Та не само што е убава, туку исто така е и интелигентна. ธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยตาเนสบรูวาซามเยอรมันสกีทุกุอีฟรานซุสกีตาเนสบรูวาซามเยอรมันสกีทุกุอีฟรานซุสกีผมเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ยัสเนื้อเมอัมดาสวิรัมนิตุนาคลาวิรนิตุปักนากีตาร์ Јас не умеам да свирам ниту на клавир, ниту пак на гитара. ผมเต้นไม่ได้ทั้ง วอชและแซมบ้า Јас не умеам да танцувам ниту валцер, ниту пак самба. Јас не умеам да танцувам ниту валцер, ниту пак самба. ผมไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่ Мене не ми се допаѓа ниту операта, ниту пак балетот. Мене не ми се допаѓа ниту операта, ниту пак балетот. кун ган го тао нан. Колку побргу работиш, толку порано ќе бидеш готов. Колку побргу работиш, толку порано ќе бидеш готов. ยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้น Колку порано ке дојдеш, толку порано можеш да си одиш. Колку порано ке дојдеш, толку порано можеш да си одиш. คนเรายิ่งแก่ขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งเกียจค้านขึ้นเท่านั้น Колку човек старее, толку човек станува поудобен. Колку човек старее, толку човек станува поудобен.